La Devozi da Brian E. Drake Damo cum hundo promenigas hundo, damo, ne simple siorino, grisa haria masigita, Orello ringi treec moda, vestis tro et robone por promenigar hundo matine. Damo. Le hundo portas jaseo, le damo portas alta shui, marchas tre precise, nec fango, nec maculo sorta shui, el vartas un lumosa dio por promenigar le hundo, engajas altru dum pluvose di, nubose di, occupata di, hundo sempre ad supre regardas, regardas la damo ne sniflas circum me quale hundo regardas la damo falas del bordo petro plur foie ne hundat ra hundo yes me pensas yes el me marcha so rapide facile RAJUNTAS EL, sel alto shui ne faciligas marchado me marcha so rapide RAJUNTAS EL, sel preter passa sel ne regardas sel el jetas urbo regardet augustum vers me. Me movas rapide ad vane de tri metri, lentescas por retenar disto interni. El ja oblivis me. Me ne ancora existas. Portanta lacerita ledre vestono e poti, me es nur potencial obstaclo avan el. Me plulentescas por accendar sigaretto, porque la pudeses. Mi ne fumas, sigareto es nur pretexto. El proximescas, ed antingante me, me haltas. Lo hundo frappas mea tres tresaias, ad supre regardas. Me ad infre regardas, ridetas al hundo, ad supre regardas, ridetas al damo. El ridetas e fortranas la hundo, iras ad avane nulla tempo perdessas, nulla passo omissessas, contacto successas. No me ne ocido el, ne violazos, ne amoros, plu bona agi vartas, grand agi eventos, el es la bona tipo, el prisos toco eventos, La appartamento es granda, contenas bono mobili, statuetti, picturi, tale cosi. Tre bona, classica. Argenta pleti por servar delicata sandwichetti a gastini. Glassi e botelli de le cuori. Plure te cruci, tre bella. Impressosa vidaggio super parco. Lito cun grandega capcuseni, lite de stebita, tre glata litugi nulla hundo hari irga loke. Ube dormas la hundo. Ah, en fora televisiono chambro. Grandega televisiono. El nesa vescos que me assistas, to es parto de mea tasco, de mea mestiero. Es ser vistino por coquar deneo en netigar l'appartamento, y un hispanino El coquas dineo arranges tablo, scribas noto, prenas sua mantello e burso, e quic iras tra la bordo portante larga ridetto, proque allivas ante che la damo retrovenas. Me dissipas la tempo, lectas tituli di revui, vagas ad in la balno chambro, grande latrino, grande gold balno cuvo, avanta ora robinetti exploras vesti in cabinetto, pecunio celata, juveli celata, amoroletri celata. Nur du amoroletri. Mesas nur curiosa, ne furtos irgo. Me desmetas me vestono, pendigas ol in cabinetto dop lana mantello e silca scialo. Desmetas me boti, posas oli in angulo dop raffinita vaso contenanta silco rosi ec moda sa appartamento, ma tre comoda, tre confortosa, me prisos es archique. La damo iniras pos horo, lo hundo direte curas a me, ne aboyas. me prisas hundi. La damo sospiras e desmetas sua shui, me celas me in umbro. El iras ad en coqueio, ne remarcas me, ne vidas me. Parto de me atasco, me vartas dum dineo, dum televisiono spectado pose, essa sempre televisiono spectado pose, vartas dum che el tualetas. Fine eleniras le dormo chambro, cushas su en la lito, regardas poca tempe ta impresose vidajo exter la fenestro, foliumas revuo dum dec minuti circume. Dormescas hundo closite in la televisiono chambro cuscia su in micro hundo lito. Bono hundo. El dormas. Mi iras al lito. Mi iras ad el. Me lente fortiras la lit tuki. El ne vecas. El ne es uno homino, ma dormas profunde, el glutas pilulo ul foie por dormar profunde. Pilulo helpas. El porta strange nocto robo, strange por el, sil cajo avante nodi ex satina rubandi, tro diafano, tro curta, por el genui. El dormas, boco apertita, el va denti brillas, el va propra denti, pecunio fazas marveli e dieto helpas. El respiras tre, tre dolce, bruisetto di susurranta foglie, tra elva denti desclosita, dolce respirado, sugestajo dil venonta bitreso noctal. Me reptas ad sur le lito, ad sur le lite gilo, inclinas me super el. El ne vecas, me tale agas de pos longa tempo, tre longa tempo. Me regardegas loculi closita, fatsas mapo de rugosa palpebri, Me amescas el. Me apertas mea boco per l'olda maniero custumal, large, plus large. Mandibulo separas su de maxilo, pelo disfendas. Me glutas elva cranio. No, el ne doloras. La fraso es ne precisa. Me ne glutas elva cranio. Me embratas sol per mea guturo me dolce closas mea boco circum el vocolo, el ancore respiras, el prenas mea respirado e respiras. Comprenes me ne ruptas el vapelo, ne igas sango fluar, sango ne interesas me, me ne vundas, vundar ne interesas me me consumos nor tre particulare parto di el parto di qua el ne sentos la manco parto qua mem ul foie desquietigas el ah nun el sonjas insipida imagi oli descontentigas me imagi plate e blanca nigra quale tre olde filmo descontentigas me ma me attensas. Ul foie rare me surprisesas. Sonjo. Ulu parolas, ulu conozzato o conozzita. Quancam in la sonjo el ne povas rimemorar ta viro alta statura, bon aspecta, gentila, riccia. Nun la viro tremas, divenas altru, elue ipso janta ne remarcas ta changio, ol cum subite nova ceno. Me opinionas che la ceno es in Paris. Yes, me riconozas un del boutique, il logi sibe dum su iuneso. La nova viro ne esas alta statura, bon aspecta, gentila, il quisas elle liquitas in la strado avan multa homi preter passanta. Nun el gravidescas, la nebon aspecta viro ridetas e desaparas. La gentile viro aparas, dansas rumba con tu prostitut satini. Ella la diris il, flirtas, li dansas, musico pleas audata, mi audas nor pedi frappanta la imago divenas plu plata, la sonjo chancelas, changas a nova ceno, colori tan plata cam creto picturi sur trotuaro. El ne assistas, nor spectas. Viri in complicita robi pal colora valsas frenesiosi circum grandega fontenno scultite in formo di levita brachio et pugno, oh, suggestiva du viri passas de la cotiliono por fotografar per ec moda buxo cameri, lia capi celata sub nigra capuzzi. Li montros fotografuri quale strado pravaci montranta obscena carti postal. El pensas, to mustas significar ulo, me mustas rimemorar vecinte. El ne rimemoros sua songi, me englutas oli, glutas li en micra saporo la repasto plenigas ma ne satisfacas, el sonjas, me manjas dum horo, el movas preter sonji ad en profunda dormado, me riposas me el pedo di la lito circum el vacolda pedi. Jornescas e me sentas che el uamento itere movas, me quic retrovennas a me acostumala posturo, mea mandibulo separa su de mea maxilo, me recevas el aden me, el sonjas. Plu tarde, pos quelca semani, me conozas el sat bone por influar la sonji, me injectas poca coloro, tordas oli plu teatrale, grado pe adjuntas detali, odori, el ofte sonjas la Paris sonjo, e me vivigas la fundo, posas quelca bonagi in la cafeeri, injectas te ebrigi paris odoro di cloaci e dolce frutti e cipa fromagi ed urini fei. E respondas conjuras memoragi quin el neri memorabis avir. Sento di pavi sub la dorso, la sui di la bon aspecte viro, ec pello di boviuno havante gesto di taloni saporo di tabacco e red vino ed elua propra carno sur la lango di la nebon aspecta viro. El juescas sua songi. Me anche juescas elua songi. Me esas coquisto. Me ne povas productar cruda nutragi, ma saporigas, spizigas. Ni joias, le hundo joias. Nun el promenigas lu plu ofte, parolas a lu, el ipsa nutras lu mem cande la servistino assistas. Lu nomesas Gabi. El nomas lu Gabs. Dum la nocto ante Cristo nasco, me donatsas donatsajo a la damo. El sonjas pri povre mobilisita far modomo avanta grande cameno. Sep pueri, cuscia sua van le herdo sub litte gilos de bita tri gaia adulti portanta visage ex sic fango sida sur ucilanta stulegi calci clovagesa sur muro in angulo es sacco sacco plena de candi ed exotica frutti orangi de florida citroni de california le pueri dormesca su nope dormes quinte singlu desaparas balde le lite gilo jazzas plate, falda su en neta fasco. Le tri adulti aparigas crucio de cidro, varsas, la cidro exprizas quale champagno, sprizas blue, oree, divenas grandega cintilo fonteno. Le micro un chambra farmo domo oscillas e chancelas e danzas, danzas tra maiz agri, friscas quale un iuno la mais agri falda su quale blanca litte gilo di venas brodita pendajo an muro di nova farmo domo havanta du chambri bone mobilisita, su a ligna planco sulo polisita de generazioni di pedi fonografilo pleas musico candeli brulas du amoranti coita solito me creas la baldechino eles undeta amoranti l'altru es amalgamo di bon aspectulo e la ne bon aspectulo. L'amoranti orgasmante, la viro partiga su ad induviri, itere partiga su a quar, hoc, nun es micra orgio, ed el es la centro, iuna quale nol tempe iuna, belega quale nol tempe belega, saturita quale nol tempe saturita, quale il nol tempe esperi saturesar. Le muri in falda su, la lito in falda su, la sonjo e serio di ciniana buxi, e me faldas e pacigas e posa sol, ube el ritrovo sol. Me lasas el glitar ad endormado belega e profunda. Me envolvas me circum elva pedi, varma pedi. Me savoras la saporo di elva gioio e mea satisfazzo. Gabs climas ad sur lito. El nun permisas la hundo en irar la dormo chambro. Es astufi di hundo hari sur la lite gilo, sur la capcuseni. Gabs reptas delicate a me per hundo pedi, en involvas su en la curvo di me genui. Cristo nasco jornescas, e me felice palpe bragas pro mea propra sentimente meso ma segun custumo tala vivo affectesca sel Ele quiras rare e plus rare el amici commensas anxiar pri el de tempo a tempo el assistas balletto concerto cinema ma nur se amici insistas li opinionas che el divennas vaga ma no el divennas plus precisa ma nur in sua songi El Wahari esas nun tre grisa, me lo ja nun tri monati. El Wapelo es laxa, ed el va denti, le denti doloras. Ne troe, ma ulfo foi el ansinanta dolori, spasmi, micro hoi dum manjado. Ah, ma el nun dormas tante bone. Me no tempe stan distante bone. El ditsas, repetas, sive un questionas, sive ne jorne lamento vagas. No, ne vagas, foloresas de jornala tasci, foloresas da me, por me. Lamento funcionas, ma ne por amicini, ne por babilado, ne por explora chanta telefono voci, ne por directar la servistino o por la bonjorno del portisto. Oles ocupata, O collectas cruda stofo por fabricar nia sonji. Nun es la maxim bona tempo, por el ed anche por me. Le sonji nun es intensa, impetuemma, extravaganta. Me saturesas, me corpulentescas, me vestono nefitos me cande me livos. Itso songi est de sero pos me elaborado, ricce cremmo in cucetto, fructo compoto, chir imperial. El oblivias, murmuras a su, ne pagas facturi, ignoras la questioni di amici. El jua su tre multe, unesma foie jua sua ipso. Pro la songi. E me helpas fazar oli me dotsas el quale usar oli, juar oli. Vecante el ne memoras soli, el ua matini es regretosa, el dormas plu ofte, plu ofte, vecas exhaustite, desiras reposar, dormetas, experienza songi appetiti ganta posti mese, vespere dum spectar la televisiono. Itse songeti hava saporo pitra, e metalatra, fine al lito per felice sospiro. Le litu che glitas zirgume, capcusen nos sinca sub la grisa capo, me apertas meo boco. Da nocte el sonjas, che el climas montu, es fatigite ed appenne povas posar l'una pedo avan l'altra, cante min trovar la manuo e pedo plassi besonata por ne falar la scarpa clifo ad en vallo, sen funda vallo. Fortunose ulu pendas super el, ulu havante cordo, la cordo nodigata circum luataio ed anche circum elua propra taio. El ne povas falar dum che lu esibe, lues forte, luridas e jocas. El povas vidar que luridas, quancam la vento for frappas lu vorti, ed el audas nulo. Esas la bona specta viro portante taris, quale parfumo raffinita. Me audas che el vacordio omisas du bati, corregas ed omisas nun bato, nun bato. To tristigas me, ne evitebla eventi ja povas essar trista. Me vidis to multa, multa, multa foie e comprenas. Ul foie me opinionas che ne evitebla evente es la maxim trista. Le duo es nun sub le monto pinto, el vartas tranar su ad surta acuta pinto, i promisabis coitor el ibe super le mondo, promisabis jatsor el til noctesco, jatsor el proxim la steli. Il leva su al pinto, el lo tante fatigita desprenas, el fallas. Ma nun i prenas la cordo, haulas el ad supre ad in sua dica braci, tennas el per sua parisanna manui raffinita. Do li coetas, e nocto vennas, e la stelli proximescas por spectar. I levas el ad in sua braci, e subite saltas del monto al stelli, li flugas tra la cielo maculietisita, tisita, e tra la nocto flitrisita il turna selva visage o su por quis arel el spasme respiras il o visage es nun la mea me facis lo me adias me quisas el me liberigas el el falas falas lente me spectas ta falo. Me apertas mea boco e forigas me, mea mandibulo itere clicchetta sa den sua plaso en la maxilo. Me levas me del lito, retrotornas me e tenere arrangas la blanca hararo, quelque humida, sur la provo palla e translucida. El respiras tre tranquille, tante tranquille, che me musta sposar me a orello anello a boco por audar. E lo accordio laboras, o ne duros longe, el falas. Gabs ploretas cande me giras la dormo chambro, ma ne sequas me. Lu movas plu proxime ad ello, ad el vasino, Cuscia sua capo sur el vasino, me es curiosa qua sorgos gabs. Me vestisas me per boti, vestono, li fita strange mea corpo, mortinta pello ad en qua serpento penas insinuar su. Nu, la vesti laxescos dum che me marchas. Me circum regardas, belega partamento, plum multa polvo nun camantee, la servistino explotaces la confuseso dil damo. Plum multa polvo nun, araneo reti pendas del plafono. Lo curteni est esclosita. Impressosa vidajo. Lun lumo e neono e lampi di automobili. Ed ombri. Multo ombri. Profundo ombri. Maxim profunda apud la lumo